Sljedeći hadis nakon ovog što je došao to od Abdullah ibn Umara Ene Umara ibn Khattab radijallahu anhu Kale ja Rasulallah ejer kudu ehaduna vahu wa džunub kaže o Allahu poslaniće može li neko od nas leći, spava, da legne da spava, a on je džunub. Pa je odgovorio poslanik sam nemam neam idha voda Da, kaže, kada neko od vas uzme abdest, neka legne. Znači, hadis govori, pita o tome stanju džunublu kada osoba legne. Pa je poslanik sam odgovorio da nema smetnji, da, da uzme abdest pa da onda legne. <clears throat> Znači ovo pitanje, hadis govori, znači, to je tekst hadisa, hadis govori o tome da je e, pošto se znači iz ovog se razumije da su tretirali da je džunubluk ovaj, velika stvar, pa im nije bilo jasno, velika stvar u smislu da osoba bude u stanju džunubluka. Pa im nije bilo jasno je dozvoljeno, e, da je dozvoljeno spavati nakon što osoba postane džunup. Pogotovo ako osoba znači, legne sa suprugom e, prije, prije nego što zaspi, i od, od se oboje, znači da li, da li je tad važib njima da se odmah okupaju ili nema smetnje u stanju Junbuka da legnu do, do, dok ne ustanu e, na sabah namaz ili na kijamu sve svejedno. Pa je zato pitao, znači Omer uh, radijallahu anhu, pitao je poslanika sallallahu alaihi sallam, znači osoba koja postane džunub na početku noći, uh, da li je dozvoljeno da legne u stanju džunubluka? Pa mu je odgovorio poslanik sallallahu alaihi sallam, znači odgovorom, E, iz kojeg se može razumjeti da je uslov da bi legao u stanju džunubuka da, je uslov dozvoli da uzme abdest. Ako uzme abdest, onda nema smijeti da legne. I naravno nas postaje pitanje, a šta ako ne bi uzeo abdest, da li je dozvoljeno? Ispravno je znači da je ispravno znači da je uzimanje abdesta, iako skoro svi rivajati u Buhari muslimu došli. Došla je naredba poslanika sallallahu alaihi da onaj ko hoće da legne u stanju, ima više rivajata. znači ko hoće da legne u stanju lubnuka, da uzme abdest. Naredba došla. Međutim, imamo u drugim rivajatima, u drugim zbirkama, imamo Buhari i muslima, e, znači jasan tekst hadisa, koji su vjerodostojni, da, e, da nema smetnje da osoba legne i bez abdesta. Onda se razumiju, znači, ovi hadisi, ovi ovdje koji su došli Buhari i muslima, jedan od njih je ovaj, da je u stvari ova naredba, u stvari ala ili stihbab, da je to preporučeno. Da je mustehab, u stanju džulubika, džulubika prije što se, znači, prije što se da se uzme abdest. Da je to mustehab, a ne vađib. Odnosno, neki učenjaci kažu da je mekruh, na osnovu ovog hadisa i drugih, koji su došli od drugih ashaba, da je mekruh leći u stanju džulubika bez abdesta. Mekruh znači nema osoba grija. Jedni kažu da je mekruh, drugi kažu da je dozvoljeno, samo da, je, da, da čovjek ima nagradu veću i da je bolje leći u stanju abdesta. Eh, eh, iz ovog hadisa znači razumije tri, četiri stvari. Prva, da je dozvoljeno eh, osobi u stanju duboka da legne, da legne spavat kada uzme abdest. Tako se razumije iz hadisa. Da je, sljedeća, sljedeća stvar, da je potpunije da osoba ne legne u stanju do, do sve dok ne uzme gusu. Znači da je to bolje i da je to ispravnije a kada kaže da se zadovolji sa abdestom, da legne samo sa abdestom, kaže da je to ruhsa, da je to olakšica. Ovo govorim ovdje što je napisao, napisao šejf Abdurrahman Besam, Abdullah Besam, znači u njegovom komentaru. E, također kaže se ukazuje na propisanost uzimanja abdesta prije, e, prije spavanja za osobu koja u stanju džunubluka, iako znači ne uzme gusul, Znači, dobro, postavlja se ovdje pitanje, do koja je fajda, koja je tu fajda abdesta? Pošto abdesta sa tim abdestom, znači, nama nije, e, znači, nije dozvoljeno da radimo neke ibadete koje inače nije dozvoljeno da radimo u stanu džunubluka. Koji je smisao, koja je e, fajda uzimanja abdesta? Također skupina očinjaka koji smatraju, unutar mezheba, koji smatraju da je osobe osobi u stanu džunubluka zabranjeno da ulazi u mešćid, iako su hadisi slabi u tom kontekstu, ali koji su na tom stavu, Kažu, dozvoljeno je ako u stanju abdesta. Uzme abdest da uđe. Jer kaže, abdest e, osobi koja stane džunubaka, kaže, umanjuje mu njegovu, e, umanjuje mu njegovu nečistoću kada, e, kada uzme abdest. I to je jedno tumačenje, znači što je bolje da, da legne pod abdestom, jer kaže umanjuje mu opis to stanje džunubluka. I kaže, hadis ukazuje da je mekruh da osoba legne bez abdesta u stanju džunubluka. Malo prije sam spomenuo, znači da ima učenjaka koji kažu da je mekru, drugi kažu da je dozvoljeno, jer imamo drugi hadisak, mimo Buhari muslima koji, u kojem je došla potvrda da je dozvoljeno reći e, bez, e, bez abdesta, osobno stanđu lubu kada legne. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam.